Merhaba, Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında yine birlikteyiz. Ben Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği'nden Oya Ayman. Ee, evet bugün size İstanbul'da düzenlenmekte olan e, bir e, sertifika programından söz edeceğim ve onunla ilgili permakültürle ilgili konuşacağız. E, ben de kursa katılıyorum ve aslında bir haftadır son derece heyecanlı ve son derece önemli e, bilgiler alıyorum ve son derece de eğlenceli geçiyor aslında. Evet e, aslında kurstan bahsetmeden önce e, dünyadan ve e, dünyamızdaki sorunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü permakültür aslında e, sorunlu bir dünyada yaşadığımızdan ve bu sorunlu dünyanın restorasyonundan söz ediyor. Evet bahçemizde sorun var ve permakültür bahçeyi ister dünya istersek de kendi bahçemiz olarak alalım. Restore ederek yeniden tasarlamayı öneriyor ve bunu nasıl yapabileceğimizin yollarını gösteriyor. E, doğayı izleyip gözlemleyip onunla ortaklık kurarak e, bunu yapmamızı öneriyor. E, bugün konuğum e, İstanbul'daki permakültür e, Design Sertifiketi, yani permakültür tasarım kursunu e, bize veren Avustralya'dan e, gelen permakültürün kurucuları e, kurucusu Bill Mollison ve e, onun öğrencilerinden e, permakültür konusunda dünyada çeşitli kurslar veren e, Jeff Lawton e, bu kursu veriyor ve konuğum e, Jeff Lawton ki dünyanın ekolojik olarak tükenmiş alanlarında ve şiddetli kültürel çatışmalara sahne olan bölgelerinde uygulama ve deneyimleriyle tanınıyor e, Jeff Lawton. E, Avustralya Permakültür Araştırma Enstitüsü kurucusu ve yöneticisi Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Ürdün, Afganistan gibi pek çok ülkede permakültür araştırma enstitüleri kurulmasına e, ve bunların e, yürütülmesine destek olduğu oluyor. Dünya çapında en çok ülkede Türkiye'de en çok proje yürüten permakültür tasarımcısı kendisi. Welcome Jeff. Thank you. Ee, Mustafa Bakır daha önce programımıza e, katıldı ki e, Türkiye Permakültür Araştırma Enstitüsü'nün kurucusu ve yöneticisi kendisi. Hoş geldin Mustafa. Mustafa da bize çevirde <laughs> yardımcı olacak. Hoş bulduk. Daha önce per <laughs> permakültür konuşmuştuk. Evet. Ee, ve şimdi e, Jeff'ten permakültürün e, esaslarını ve biraz daha ayrıntılı bir şekilde permakültürü dinleyeceğiz. Doğru adamdan dinleyeceksiniz. <laughs> evet. E, sorunların bahçede çözülebileceğini söylüyorsunuz. E, çok uzun bir yanıt olduğunu biliyorum ama... kısaca nasıl olduğunu anlatır mısınız? You say that uh, we can solve all our problems in a garden. I know it might be a, might uh, herald a, a long answer, but can you can you try to put it shortly? What what you mean by that? Well, gardening is uh, uh, an activity that gives us a, a, really close relationship with nature, but also a um, an understanding of, of what it takes to input and output a relationship that gives us a good energy audit so that we understand our interactions. So the energy we put in for the produce we get out, and the, the long term relationship with soil fertility. So we get a great understanding that way by gardening. We understand what our problems are and how they can be solved with living resources how uh, nature works in the microscopic and and and and small space scenario. And when we expand that out, we realise that all our waste streams and all our supply lines can be actually understood from that small space out to the larger area. It's a matter of respecting uh, our energy input to our output and the consequence it has on natural systems. Um, it's a wonderful experience. It's a classroom in itself, and um, you kind of watch the the living experiment evolve in front of you. And um, keeping your eye on the soil is the thing that gives you the the indicators and gauges that you're doing the right thing. Öncelikle e, bahçeyle uğraşıyor olmak, e, bahçıvanlık yapıyor olmak veyahut da bir bostan bakıyor olmak elbette ki bizi doğaya yaklaştırır. O açıdan e, doğayla o yakınlık, o ilişkiyi yaşamak açısından önemlidir. Ama E, bunu yaparken aslında çok küçük ölçekten e, başlayarak doğayla girdiğimiz ilişki sırasında verdiğimiz emek, e, o araziye yaptığımız girdiler ve bunun karşılığında aldığımız ürünler ve yan etkiler gibi e, bakarak bir muhasebe yapma şansı verir bize. Ve bu muhasebeyi o küçük ölçekten daha büyük ölçeğe hayatımızdaki e, enerji akışlarını, atık akışlarını ve e, ihtiyaç duyduğumuz e, başka enerjilerin, başka kaynakların akışları üzerine düşünme imkanı yaratır. Evet. Peki permakültürün olmazsa olmazları neler? Nasıl bir yöntem izlemek gerekiyor? Yani etik ilkelerinden bahsediyor ve bu etik ilkeler neler? What's what's in permaculture that that that defines permaculture and cannot be excluded from permaculture? What what do you mean by the ethical principles? Well, permaculture is a, a design system and it's a, a movement of people in action, and they begin with an ethic. So um, the ethics are uh, earth care and care of earth's living and non living systems, but also people care and care of people and how their needs are supplied in a way that also cares for the earth. And a return of surplus to the first two ethics. So once we have a um, our, our, supply lines work in, in a earth caring and people caring way, and we're supplying extra resources, then we can extend those out and return the surplus to um, helping people help themselves in this same way to extend it out through systems and get everybody in a in a in a caring and a harmonious mode of action so that our resources and our needs are met in a way that actually benefits the environment. This is why this is the way that people can end up in a situation where they are the most positive and, and the most interactive elements on earth. It's not necessarily survival of the fittest out there in nature. It's the fi- survival is often only achieved by the elements that have the most positive and numerous interactions. permakültürden bahsettiğimiz zaman e, aslında bir tasarım sisteminden bahsediyoruz. Ve bir tasarım sistemi e, bir yandan uluslararası insanların e, birçok dünyadan katıldığı bir uluslararası hareketten bahsediyoruz. Ve bu etik temelli bir tasarım sistemi ve insan hareketi. Bu etik temel etik ilkelerden bahsetmek gerekirse bunlardan birincisi dünyamızı gözetmek. Dünyamızı gözetmekten bahsederken e, aslında bahsettiğimiz şey bütün yaşayan ve yaş e, cansız varlıklarıyla dünyamızın bakımını yapmak ve e, göz kulak olmak. İkinci ilkeye bakarsak ikinci ilke insanı gözetmek. Yani insanın ihtiyaç duyduğu e, ihtiyaçlarına ulaşmasındaki e, faaliyetlerini gözden geçirmek ve bu konuda e, ihtiyaç duydukları kaynaklara çevrelerine zarar değil yarar sağlayarak ulaşabilmelerini sağlamak ve bu iki ilkedeki amacımızı gerçekleştirirken e, ürün fazlasını veyahut da sahip olduğumuz herhangi bir fazlayı bu zaman da olabilir, para da olabilir, ürün de olabilir. Bunları ilk iki ilkenin daha fazla sayıda insanlar e, insan tarafından hayata geçirebilmesi için bu işi yaymak. Hı hı. E, gerçekten de bu zaman e, sürdürülebilir bir yöntemden ve sürdürülebilir bir sistemden bahsediyoruz. Sürdürülebilirlik bugünlerde hayatımızda çok fazla konuşulan konulardan bir tanesi ve... E, bir restorasyondan ki bugün işte iklim değişikliğinin, fosil yakıtların, işte çevre kirliliğinin e, ve bunlar gibi pek çok sorunla baş etmek zorunda kaldığımız ki çevre ve ekolojiyle ilgili sorunlar bunlar. E, günümüzde permakültür çevremize yeniden bakmayı ve yeniden düzenlemeyi mi öneriyor? Yeniden mi oluşturacağız çevreyi yani? When we talk about permaculture, uh, we we talk about sustainability and there's many people talking about sustainability these days. When when we look at our world, we see that we have many problems in terms of ecology and uh, habitats and many things related to those. Does does permaculture actually uh, advise us to change our environment and our and our habitat? Well, the human habitat particularly needs to be beneficially interactive with the natural world, and it can be by design. And um, it doesn't need to be anywhere near as expansive and exploitive as it is. In fact, it doesn't have to be exploitive at all. It can be actually reparative and regenerative. And uh, that's what we do in permaculture. We, we turn that completely around so that uh, what was once a destructive process in the way we provide our needs in all their forms becomes a harmonious regenerative process. And in that way, we don't need to use anywhere near the amount of land area we presently use. And um, again, people become the responsible and and uh, beneficial positive element and and that's that's quite achievable we have the technology we have the knowledge and we have the situation right now where we can uh, we can move into this new evolution of thinking and and and and physical process evet e, bu değişiklik e, bahsedilen çevredeki değişiklik özellikle insan yaşam alanında insanların yaşadığı çevrelerdeki değişiklikte ortaya çıkıyor permakültürde aslında şu anda olduğu kadar yaygın alanda yaygın bir zarar vermek zorunda olan bir tür değil insanlık. Yani bir zamanlar böyle değildik ve tekrardan e, tasarımla böyle olmayabiliriz. E, bir zamanlar ve şu anda zararlı olan bu durumu e, çok rahatlıkla dönüştürebilir ve insanları şu anda çoğumuzun zannettiği konumdan e, farklı olarak sorumlu ve yararlı ögeye dönüştürebiliriz. Yani insanları çevrelerine zarar değil bilakis yarar veren bir e, yararlı olan bir varlığa dönüştürebiliriz. So when we take that pressure off the habitat and the environment and the wilderness can take its time to recover itself and it does that very well. And we can concentrate on looking after our needs, which we very much need to do. And um, if if we get that job done of looking after ourselves in a very sustainable way, then we can help the environment to improve itself as well. But at this present moment, moment in time, um, just allowing the ease of pressure off the environment is all we need to do, and the natural system can do that job very well by itself. Jeff Hoca şunu diyor, aslında bu demin bahsettiğimiz baskıyı, şu andaki yarattığımız baskıyı çekebilirsek Hı Yani ihtiyaçlarımızı daha e, küçük alanlardan, daha alçak gönüllü bir şekilde karşılayabilirsek aslında çevreyi değiştirmekle ilgili bizim üzerimize düşen bir şey yok. Zaten doğa kendisi bu gerekli onarımı yapacaktır. Tek yapmamız gereken şey ihtiyaçlarımızı daha sorumlu bir şekilde e, daha yoğun tasarımlı sistemlerden karşılamak. Hı hı. Evet, e, permakültür gerçekten de dünyada yaşanan ekolojik sorunlar için e, çok önemli bir çözüm sunuyor. E, birazdan devam edeceğiz fakat bir müzik arası veriyoruz. E, Jeff Lawton'ın isteği üzerine Yusuf İslam'ın 2009 yılında çıkardığı bir albümden Welcome Home adlı parçayı dinleyeceğiz. a sign on the path. All seekers this way. A fairy sat and laughed and threw a petal my way. As I neared the bridge, two soldiers stood and stared. No one passes by us, but hey. welcome here. Carried on down the road to the marketplace. I was still alone. No one knew my face. Then a stranger sang voice like the wind. Then the hills began to sing. Welcome in. Time rolls on. Ain't no good to sit and moan. Time rolls so we traveled on. Never did I imagine what a dawn could be till I opened my eyes to see. It was welcoming me the end of my days on my way home. I paused a while to gaze upon the sacred stone. There it stood in the middle of the holy domain. Then the people came out to say, welcome home again. Time rolls on, and so we carry on. Time rolls on, ain't no good to sit and moan. Time rolls on, and so we travel on. Evet Yusuf İslam'dan e, Welcome Home adlı parçayı dinledik. Permakültür konuşmaya devam ediyoruz Jeff Lawton'la. E, permakültürün her iklim ve arazi biçimi için uygulanabilir öneriler var. Ee, ve e, gözlemeyi ve doğayla ortaklık kurmayı öğrendiğimizde permakültür size pek çok olanak sağlıyor e, diyor Jeff Lawton ve kentte uygulanabilirliği nedir e, permakültürün? E, ölçekte kadar küçülebilir. Uh, you've been teaching us in the course about permaculture being uh, applied across many different landscapes and many different climates. And uh, you say that permaculture is flexible to be to be applied in many different conditions. How how does it fit into a city or urban, and how small can it get? Well, it fits very well into cities, um, especially when you use a comparison of cities as they presently are in operation. Um, cities can be designed to be a lot more sustainable than they presently are. And um, cities have certain advantages in that there's a lot of um, surface area water runoff, um, there's a lot of heat sink and microclimate, and there's also a lot of organic waste and there's a lot of unused area, um, area rooftops, uh, small gardens, streetscapes, um, unproductive parks, and and um, areas between structures. So we have a, lot of opportunities to put in urban agriculture, which is the most productive food production systems um, on the planet, if you're going to take a comparison on production per square meter, the small space agricultural systems far outproduce any large area production systems by the square meter. So, this is our most valuable production, the most efficient and most potentially sustainable. So, by some redesign processes, we can make this our most valuable land. So you can come right down to very small window box gardening where certain amounts of fresh, enzymatically rich, nutrient dense food are great supplements to diet, and out to gardens and, and larger streetscape parks and all kinds of areas that are presently not thought of as potential gardens. Areas that don't even have soil can be gardened because there's so much compostable organic material so much water that is misdirected away from these potential growing areas. So it's a completely different landscape when you look at the potential of cities to be urban agricultural productive areas. And it's the biology that cleans up pollution. It's the biology that stacks the carbon and sponges the pollution through carbon decomposition processes. And these are the soil creative mechanisms. So our, our cities, our gardens, our streetscapes they all become really interesting, healthier, more functional, pleasant, less stressful places to live, work, and and and engage in. And as we develop this way, themes become obvious and, and design changes to become more energy efficient. Retrofits of buildings so they heat themselves, cool themselves, catch their own water supply. Um, and, and mostly the work and the employment that's needed to perform these tasks is all already in position. So if you extend out from there to the perimeter of cities and the potential of perimeter urban agriculture, nearly all of the food supply can come from there, and you only have to extend out to rangeland and forestry from then on, and uh, more or less all of our needs are met. So it's a it's a wonderful design challenge, and it's uh, it's it has been achieved in many places around the world now. So we have examples on the ground, and some of them are quite long term. Evet, e, şehirlere baktığımızda e, şehirler aslında şu anda olduğundan çok daha sürdürülebilir e, yerler haline gelebilir. Şehirlere baktığımızda aslında şehirlerin bize çok fazla imkan yarattığını görürüz. Şehirlerde çok ciddi miktarda e, sert yüzey olduğu için, e, su geçirmeyen yüzeyler olduğu için çok ciddi bir su akışı vardır. Şu anda aslında sorunlara sebep olan e, su baskınlarına sebep olan durumdan bahsediyoruz. Doğru yönlendirildiğinde iyi tasarımla bu su kaynağına dönüşür. Isıdan bahsedebiliriz. Şehirler e, e, bu konuları araştıranlar, bu konularla ilgili çalışan uzmanlar bilirler. Şehirler mutlaka yakındaki doğadan, yakındaki çevreden bir miktar daha sıcaktır. O anlamda bir ısı potansiyeli vardır. Kullanılmayan alan olarak şehirler aslında çok zengindir. Şu anda e, gözünüzün önüne geliyordur mutlaka birçok böyle boş arsa, e, çatılar, teraslar, balkonlar birçok aslında e, tam potansiyelinde kullanılmayan alan vardır. Ve şehirlerin en önemli e, artılarından bir tanesi de organik madde miktarıdır. Şehirlerde çok ciddi miktarda mutfak artığı, gıda artığı, çöp, kağıt ve buna benzer e, şehir parklarından da çıkan birçok organik madde vardır ve bunların hepsi aslında kaynaktır. E, şehir, şehir tarımına baktığımız zamansa e, metrekare bazında karşılaştırma yaptığımızda şehir tarımı dünyadaki bütün tarımın içinde en verimli olanıdır. Metrekare başına alınabilecek ürün. Çünkü çok dar bir alanda çalışırsınız ve çok daha fazla sayıda insan çok küçük bir alanda çok yoğun bir ilgiyle e, oraya bakar. Aslında aslında tekrardan bir tasarlamaya, tekrardan bir gözlem geçirme, geçirmeye tabi tuttuğumuz zaman şehirler böyle baktığımızda en verimli yerler haline gelirler. Ya bu düşünceyi daha da öteleyebiliriz. Yani toprak dahi içermeyen alanlar kullanılmaya başlanabilir. Beton hı hı. yüzeyler üzerine bu organik madde fazlasından kendi toprağımızı yaratabiliriz. Kompost sistemleri kurarak ve buna benzer sistemler kurarak. Kirliliği ise biyoloji çözer. Ee, biyolojik sistemler e, karbonu e, sünger olarak kullanıp kirliliği etkisiz hale getirebilir. Ve bütün bunları yaptığımız zaman şehirde böyle şeyler yapmaya başladığımız zaman şehir çiftlikleri, şehir tarımı ve bununla alakalı işler stres azalmaya başlar, çalışmak kolaylaşır. Ve binalar e, binaları kendilerini ısıtacak ve kendilerini soğutacak bir şekilde tekrardan gözden geçirip restore etme imkanımız olur. Aslında buradan bakarsak şehir çeperinde de yapılan bir tarımla şehrin bütün gıda ihtiyacını şehir içindeki yapılan tarıma destek olmak için yaparak karşılayabiliriz ve onun yakın çevresindeki bir ormancılıkla da yakıt ve başka kereste ihtiyaçlarımızla karşılarız ve şehirler çok başka yerlere dönüşebilir. Evet gerçekten çok umut dolu ee, ve bütün bu umudu bir şekilde ben bir haftadır aslında istiyor e, hissediyorum ama e, bunu bir şekilde radyo açık radyo dinleyicilerine de taşıyabildiysek ne mutlu. Çok teşekkürler Jeff, thank you very much. Pleasure. For giving hope for us. <laughs> thank you. It's a great thing to do. Ee, çok teşekkürler Mustafa aracı olduğun. Bir şey değil. Ee, ve bizi de e, bir şekilde bütün bunları öğrenmemize vesile olduğun için. Bir şey değil. Ee, Evet umut var. Ee, her zaman umut var. Yeter ki biz o yolu, o umudu yeşertecek yolu izleyelim ki permakültür bunun en en güzel, en uygulanabilir araçlarından bir tanesi. Ee, ben e, Jeff Lawton'ın izniyle e, onun e, kursta söylediği bir sözle kapatmak istiyorum programı. Zenginliğin yeniden tanımlanması gerekiyor. Zenginlik e, parada ya da maddede olduğu sürece aslında sorunlar olmaya devam edecek gerçek zenginlik biyolojik çeşitlilikte, gerçek zenginlik doğada ve bizim o zenginliğin yeniden farkına varmamız gerekiyor ve doğayla ortaklık yapmamız gerekiyor. E, programı kapatırken her zaman olduğu gibi sizi bugün Bakırköy'de, yarın e, Şişli'de ve Beylikdüzü'nde ve pazar günleri de Kartal'da kurulan ekolojik pazarlara e, alışverişe davet ediyorum. E, doğadan e, aldığımız kadarını doğaya geri vermek için. Hoşçakalın.